يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالفرق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي وبعد Draga braća, prije svega da vas poznam, znači ovo je stalni ders svake subote, ponavlja se i subotom i završamo u ovom, znači, vremenu. Čitamo knjigu koja se zove El Muhtesar al Mufid fi Afaide i Imet Tauhid. korisni sažetak u vjerovanju imama Teuhida. Napisao ga Ebu Jusuf Midhat ibn Hasan al-Farraj. Knjiga je štampana znači e, u Saudiji i mi smo je dosad citali, znači već duži period Večeras ćemo nastaviti tamo gdje smo prošle subote stali. Prošle subote smo čitali o tome da je najveći fesar na zemlji da se sudi po nečemu drugom mimo Allahovog zakona da se sudi i traži sud od nekoga drugog mimo Allaha i njegovog poslanika sallaha alaihi sallam Zato je, znači, odbijanje suđenja prema Kur'anu i sunnetu nepobitni dokaz kufra, nefaka i otpadništva odmetništva od islama ovo da je najveći fesar, znači da se ne sudi i ne traži sud kod Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika sallallahu da je to najveći nered je svakako proizilaz iz toga što je suđenje ili traženje suda, suda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi sallam širk. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže za širk kako širk je la zulmun azim. Zaista je širk veliki zulm, velika ogromna nepravda. Vol fitnetu ešedu min al qatl. A fitna je teža, gora od ubijanja. Fitna ovde širk prije svega širk. Znači je gori od ubijanja. Vol su akvaru minal hati. A fitna je veća od, od ubijan. Prema tom i od drugu tog ajeta, znači je bio prošli put taj naslov koji smo čitali i pod tim naslovom pročitali nekoliko fetvi. Uglavnom, svode se na taj zaključak da je to najveći fesad i da je ne samo što je najveći fesad, nego nepovitan dokaz nepovitan dokaz kufra i nifaka onoga ko odbije da se sudi po Allahove knjizi sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam a danas uz Allahovu pomoć ćemo čitati fetve koje govore o sljedećem principu da onaj ko izađe iz Allahovog suda iz okvira Allahovog suda izađe iz onoga što je Allahov sud i okrene se nekom drugom sudu od džahilijetskih sudova i propisa i te druge propise učini zakonom koji će biti ispred šerijata ili će biti znači zajedno sa Allahovim šerijatom kao zakon sada da o, misli se na to da se postavi ustav u koje će biti uz Allahov zakon i Allahov šarijat uvršteni još neki zakon. U tom ustavu svejedno hoće ti drugi zakoni biti preći i stavljeni ispred Allahovog šarijata ili će biti znači samo zajedno stavljeni i uvršteni isto je propisi isti znači to je taj ko tako uradi kafir je obavezna je borba protiv njega dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu poslanika sallallahu Pa se ne smije suditi ni u čem malom, niti velikom, ni sitnom, ni krupom. Znači, ne smije se suditi mimo Allahovog, Allahovog zakona. I ne smije se vraćati nečemu drugom mimo Allahovog zakona ni u čemu. Ni u krupnoj, ni u sitnoj, stvari, jedno. Niti u mnogo stvari, niti u pojedinačnoj jednoj sitnici. Ni u čem se ne smije vraćati ni na, ni na drugo, osim na Kur'an i na sunet. Zatim kaže, i koja god država, koja god država, krene ovim putem u smislu zamjenjivanja šarijata ili stavljanja od šarijat još neki drugi zakon, postaje džabilijetska, kafirska, nepravedna fašistička država, obaveza je da, je, da, da se mrzi ta država, mora se mrziti. I mora se neprijateljski prema njoj nositi Haram je da se voli ta država i haram je da, da joj bude čovjek musliman lojalan. Haram. Ne smiju biti lojalan. Ovo su sad, znači, principi pod kojima ćemo čitati za svaki od ovih principa i za svaki, od, svaku od ovih stvari fetva. Kaže šeht Salman ibn Abdullah rahmatullahi ta'ala alaih prenoseći od Ibn Kathir. Ibn Ketir je mufesir koji je jedan od učenika šeha Usama Ibn Tejmina, tako. I živio je u vremenu slično našem vremenu. Znači, samo u ta dva istorijska perioda umet je iskušan ovim velajem da se ne, su, ne sudi po Allahovom zakonu. Kroz čitavu istoriju umeta sudilo se po Allahovom zakonu. Samo u dva perioda, u periodu Ibn Tejmi i njegovih učenika djelimično i u naše vrijeme totalno, znači ostavljanje Allahovog zakona i šarijeta. Zato je znači danas potrebno mnogo o tome govoriti, zato što je to goruće pitanje umneta. I ako neko govori o savremenosti, jel tako, i o, o, o davi koja treba da bude savremena, ja smatram da ni jedna dava koja ne tretira goruće pitanje ummeta nije savremena. O tako? I pogledajte učenjake i njihova vremena i istorijski period u kojem su oni djelovali, Svi su se bavili i najviše pisali i najviše davetili baš po pitanjama koja su najviše ticala to njihovo vrijeme i najveće iskušenja za njihovo vrijeme veza. Pa vrijeme imama Ahmeda Rahmetullah Ali najviše vezano za fitnu Mu'tazila i veliko pitanje stvorenosti Kur'ana nije stvoren, jest stvoren pa su imali protektirali onoga ko kaže da je Allahov govor stvoren Znači, bilo jasno i ono to pitanje. Pitanja poslije njih, pitanja, e, prva pitanja koja se pojavila, vezana za kader, vezana za Allahova imena, najljepša imena uzvišena svojstva. Znači, svaki period je imao svoje šta, iskušenje i svaki period svaka generacija imala mesele i pitanja u kojima je zavr, zavrljala i zalutala i skrenula. Pa su učenjaci onda insistirali na tim pitanjima. Tako je danas. A tako je bilo i prije. I zato je Ibn Kebir u svom tefsiru spominje ova pitanja. I spominje ih na ovaj način za razliku možda od brojnih drugih mufesira koji neće spomenuti ovo pitanje na ovaj način. Zašto? Zato što ih nije tiški tištilo, vladalo se u njihovo vrijeme po Allahov zakonu i niko to u njihovo vrijeme nije dovodio u, pi, u pitanje. Međutim, kaže Ibn Ketir, komentarišući ajet Efe hukmel je jebgun Zar oni džahilijetski sud žele? Zar džahilijetsko suđenje oni žele? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala negira onima koji izađu iz njegovog suda koji obuhvata svaki hajr i koji je najpravedniji koji zabranje svako zlo i odne, odmetne se od tog suda koji je, znači, savršen. Savršen Allahov sud, savršeno pravedan i tačan. Zabranjuje svako zlo, postiče na svako dobro, okrene se od njega prema mišljenjima i terminologiji koju su ljudi iznesli. Bez ikakvog obraćanja na Allahov šarijet. Znači, iznesli ljudi neke zakone koji ni, ne, ne crpe, znači ne crpe se iz Allahovog šarijeta. Nema još novo Allahovog šarijeta. Kao što su džahili u prvo džahilijsko vrijeme sudili po svojim, znači, zabudama i neznanju. Kao što Tatari sude u svojoj politici koju su naslijedili od Džingis Kana, koji im je postavio knjigu napisao knjigu u koju je skupio brojne zakone a i islamske zakone i Allahov šerijat u tu knjigu je vrstio brojne druge zakone a i Allahov šerijat u tom zakonu znači je uvrstio i mnoge zakone po pukom svom nahođenju, razmišljanju, stihadu, tako, bez ikakve osnovi vraćanja na bilo šta od, od objave. Pa su njegovi svinovi naslijedili to od njega i to je postao kod njih šerijat koji se slijedio. Mimo Allahove knjige i sunata poslanika Salaris. Pa kaže Ibn Ketir, ko to uradi, on je kafir, obavezno je da se protiv njega bori sve dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu poslanika Salanis. Pa ne smije se suditi Ni u čem, ni u malom, ni u velikom, mimo Allahove knjige i, Allahov, i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako kaže Ibn Ketir za onoga koji je uvrstio veliki broj islamskih propisa u svoj, u svoj zakon. Tako? A šta je rekao Ibn Ketir za one koji dođu na skupštinu i predloži samo jedan od propisa šerijeta, je tako? Isto od propisa koji nisu ne mogu se uzimati da su od temelja vjere ili nešto od temeljnih stvari u šarijetu, na primjer propisa višeženstva, pa onda ga svi ismiju, pa se mu se li, svi lijepo izrugaju, pa po novinama se izrugaju, pa po televiziji, pa po svemu, a poslije toga kažu, e vidi što je uspje naše dave. A toliko su uspjeli dave da bi Ibnu Ketir pokrenuo vojs protiv vas kad bi imao. Tako? i, za on, i protiv onih koji su daleko više uspjeli od vas. Mislim, daleko više zakona uspjeli uvrstiti u, ali je svaki zakon koji nije Allahov zakon, tagutski zakon. Kaže šejh Salih Kauzan, nakon što <clears throat> je spomenuo ovo prijedno, znači od Ibn Ketira ovaj E, isteksira i nutekira na ajete fe hukm al džarilijet je bgun, zar džarilijetski sud želi, kaže Širih Sal Feuzan, slično ovome, znači slično ovome što su Tatari uradili, uzeli neke zakone iz šerijata, neke odavde, neke odande, slično ovome je što se spominje kod Tatara i što je osuđeno kao kufr od učenjaka koji su to osudili, kao što je Ibn Ketir u što je osuđeno znači kao kufr i osuđen je ku, na, na kufr da je kafir onaj ko to zamijeni time islamski šerijet je slično tome je danas što se islamski šerijet zamjenjuje e, laicističkim, znači sekularističkim zakonima koji su postavljeni u brojnim državama u brojnim državama i oni su osnova propisa zbog koji je odbačen šarijer ili koji je zamijenjen šarijer ovim drugim znači a, sekularističkim zakonima je zamijenjen šarijer osim u nekom, nekim dijelovima gdje su ostali šarijerski propisi koje oni zovu ahval šaksije znači to ahval šaksije prilike obuhvata porodičnu porodično pravo, ne znam, možda nasljedno pravo i tako. Znači to su u mnogim državama ostavili da, da bude znači po šerijetu, a ostalo sve su zamijenili šerijetski propise i postavili neke druge zakone. I kaže šta je ovo osim pravi ritmet otpadništvo i kufr. Kaže, dokaz da je kafir ko to uradi, uradi je u brojnim ajetima. Mnogo ajeta o tom govori. Znači nije ovo nešto skriveno u Koranu spomenuto negdje provučeno u nekom ajetu ili malo na njega pokazano ili je ne, ne, nego u brojnim ajetima, u mnogim ajetima otvoreno i jasno se o ovome govori. Kaže, kao što je وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, to su, oni su pravi kafiri. Zatim, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako mi tvoga gospodara, Allah se kune, neće vjerovati i nisu vjernici. Allah ne vjera da su vjernici, sve dok tebe ne uzmu za, za, za ovaj sudca u svojim sporovima, koga tebe, Muhammed sallallahu alaihi sallam, dok je bio živa nakon njegove smrti, Allahu knjigu njegov sunnet, Pa nakon njegove smrti, Allah od njega njegov sunnet, dok to ne uzmu za, za sudi u svojim sporovima, I ne samo to, znači Allah subhanahu wa ta'ala se kune da nisu vjernici, ne samo da formalno uzmu i da hoće da se sude i da prihvate formalnu presudu. Thumma la yajidu fi anfusihim halac. Ali poslije toga nimalo tegove ne smiju da osjete u svojim prsima zbog presuda. nimalo tegobe. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا i dok se potpuno ne predaju. I dok se potpuno ne predaju. I ovo je šerijatska terminologija. Ovo je šerijatska terminologija. Da se potpuno predaju i da nosite nimalo tegobe zbog presude. Dotad neće vjerovati. Dotad neće vjerovati. Zatim, efe, tu'minuna bi ba'd il-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige u drugi ne vjerovati? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب Pa šta će drugo zadesiti onoga ko to od vas bude uradio osim poniženje na dunjaluku, a na sudnjem danu će biti vraćeni na još težu patnju. I na još veću kaznu vjeruju u jedan dio knjige. Allah subhanahu wa ta'ala propisao namaz, vjeruju u taj dio knjige. Propisao zekat, vjeruju u taj dio knjige. Propisao hač, vjeruju u taj dio knjige. Propisao da se kolje kurban, vjeruju u taj dio knjige. Zabravio da se čini šir, da se bilo kome dola drugom u kući, u taj dio knjige ne vjeruju. Povodu pa na evakuaciju. Zabranio da se od bilo koga traži odnosno da ima drugo božanstvo od kojeg se očekuje korist ili šteta, gira se to šehadetom, la ilaha, nema drugog božanstva, illa Allah osim Allah, a oni odu nakupe kamene od kojeg očekuju korist i šteta. Očekuju korist, a očekuju da im to kamenje odagna štetu. Šta je to drugo osim definicija božan, božanstva? Koga god uzmeš, molim Allah da nas sačuva da budemo daleko od širka kogod nekoga uzme tako da od njega očekuje ili zbog njega očekuje korist ili da sebe ga očekuje odagnavanje štete uzeo ga za, za božanstvo, prirednice božanstva znači vjeruju jedan dio knjige vjeruju neke propise ali sam međutim u drugi ne vjeruju vjeruju jedne propise I kažu, jeste, u džamijama treba da se uspostavi red, mora se znat ko je ima, tako, sve u redu. Ali kad spomenemo banke i kamate, onda zacvile i kaže, pa šta bi mi danas da nema banka? I da nema kamata. Vjeruju jedan dio knjige, u drugi ne vjeruju. Sa svojih lindera pozivaju u određene propise i prijete onima koji im ne daju zekat I spominju Ebu Bekra kako je podigao rast protiv onih koji nisu dali zekaj. A u isto vrijeme poslije tih hutbi odlaze na parlamente i dogovaraju se koliki će porez uzeti na alkohol, na cigarete i tako da. I nije im na kraju pameti da sude po Allahovom zakonu. A kad bi im spomenuo šerijat, ismijali bi se i izrugali te. I mnogi od njih otvoreno pišu, u knjigama pišu, Kaže, koja to budala može zamisliti državu koja će opstojati i živiti na zakat, na milostin? Zamislite tog ribdeta. A zamislite onoga ko ne može da vidi taj ribdet. Pa i pored takvih izjava staje uz njega i vrani ga i kaže on klanja. Kome je klanja? Kad istom tom, ako klanja Allahu i njemu se do zemlje ponižava, kako mu onda na drugoj strani ovako silno i oholo prkos? E to su ti zakon. Drugi aj. Hoću da kažem i često napominjem i trudim se da mi ovaj ajat ne promakne, a da ne objasnim ovim ajetom stanje muslimana danas. Fema za men jefalu dalike minkum illa hizd. Šta je kazna za onoga ko to od vas uradi osim poniženja? I može se poniženje muslimana danas u svijetu objasniti i kako i ičim drugačijim. Osim zbog toga što su muslimani džumleten, znači svi ostavili Allahu šarije i okrenuli mu leđa i otvorili vrata <coughs> raznim drugim zakonima američkim, francuskim, demokratijama šta ti ja znam. Sve Allahove riječi su istina i moraju se obistiti. Nijedna Allahova riječ nije tek tako, kao moja tvoja riječ. Mi zaprijetimo, kažemo, sutra se predomislimo. Allah stano je tada kad nešto kaže, onda se to mora obistiti. Pa Allah stano je tada ovdje prijeti i kaže da onaj ko vjeruje jedan dio knjige, a u drugi ne vjeruje, da će ga zadesiti poniženje. I to se mora ostvariti. I umet kad je ostavio knjigu, dio knjige, a u drugi ostao da vjeruje, šta očekuje? Mora se ostvariti Allahova riječ i mora doći to poniženje. Rekli smo prije, kaže še, e, šest sal kauzan, rekli smo prije da je važit suditi po Allahovom zakonu vjerovanjem, akidetem, vjerovanjem, vadinem i zakonom judanu Allahu judanu Allahu bihi koji se dinom, znači vjerom kojom izražava svoje vjerovanje i pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. La mi ajli talabil adalati I ovo je zaista velika stvar i mora se imati na Mi to akidom znači smatramo da je važno da se sudi po Allahovom zakonu. Akidom i vjerom kojom očitujemo svoju vjernost, odanost, lojalnost, svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Izražavamo svoje vjerovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne zbog pukog traženja prav, pravde. Nije zbog toga. Nije zato što u šerijetu vidimo pravdu samo. Nije samo zbog toga što hoćemo da zadovoljimo puko formalno da zadovoljimo pravdu, ne, nego zato što je to naša vjera. Zato što je to naša vjera. Kaže šeh Mohamed Ibrahim, e, šeh Mohamed Ibrahim je bio muftija, znači, prije je bin Baz, rahmatullahi ali, da je se odvojica Allah subhanahu wa ta'ala Kad govori o e, stepenima kufra, Ovo je isto tako važno pitanje. Znači, kad govori o stepenima kufra, veliki i mali kufr, kad je veliki kufr, a kad je mali kufr, kad je pitanje suđenje mimo Allahovog zakona. Kaže, od velikog kufra, jasnog kufra, je stavljanje prokletih zakona na mjesto onoga što je objavio, premio Ruh al-Amin, Džibrilu znači, na srce Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da bude od onih koji opominju jasnim arapskim jezikom da bi se sudilo po tom prokletom zakonu među ljudima i da se na njega vraćaju ljudi kad se oko nečega bore koji su suprotni i koji se postavljaju iz inata riječima Allaha uzvišenog znači ovi zakoni kako je on naziva prokleti zakoni, su izraz negiranja, gaženja i inata prema riječima uzvišenog. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kad se oko nečega raziđete, onda to vratite Allahu i njegovom poslaniku, ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Velike hajron, to je sigurno bolje. To je sigurno bolje. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da je to bolje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže velike hajron. To je bolje. Dok mnogi danas <clears throat> mnogi danas nađu izgovora i nekako dokažu da je nešto drugo bolje i da treba nešto drugo raditi. Velike hajro, to je bolje. Va ahsanu tevila i bolje posljedice ima. I to bolje, ima bolji tevil. To ima bolji tevil. Šta znači tevil? U ovom značenju riječi tevil ovdje ne znači e, tumačenje, nego bolje, bolje ima odraz i bolju refleksiju, odnosno bolje je to ispadne u praksi na kraju. Znači ima bolje posljedice bolje bude u praksi. Pogledaj, sad on objašnjava sa aspekta arabskog jezika. Ovaj ajet. Pogledaj, kaže kako je ovdje došlo, znači spomenuto, kad se u nečemu razidje. Fejte na zatu fi šeji. Kad se u nečemu razidje. Kaže ovdje u nečemu, podrazumijeva najširu općenitost. Znači u nečemu, šta to znači? Kad se u nečemu razlijete, znači u bilo čemu. Pa ništa nije izu, izuzet. U bilo čemu da se razlije. Tako da se ne može zamisliti bilo kakvo razilaženje među ljudima, a da ga ne treba vratiti šerijetu. Nemoguće, oko bilo čega da se spore da to ne treba vratiti šerijetu. Jer je ovdje došlo općenito u nečemu znači u bilo, u bilo, u bilo čemu. Zatim, u drugom ajetu, <clears throat> isto tako, pogledaj kako je postavljeno ovdje kao uslov. Vratite to Allahu i poslaniku kao uslov pod uslovom, odnosno ako ovdje je uslov Ako ste vi, in kuntum tu minuna billahi ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Šta to znači? Ovaj uslov koji ovde ovdje ako vjeruješ u Allaha i sudnji dan, šta znači? Ako ne vratite i ne budete tražili suda kod Allaha i poslanika, znači da ne vje, da ne vidite. Jer kaže vrat, to Allah i poslaniku, ako vjerujete. Šta znači ako ne vratite? Kad da se oko nečega, znači da ne vjerujete. Da ne vjerujete. Zatim u drugom ajetu koji smo malo prije Allah se kune neće vjerovati i ne vjeruju dok tebe ne uzmu za svjedoka ti ima šeđara U onome oko čega se razliju i budu sporili. Pa je opet došlo šta Općenit izraz. U onome oko čega se budu sporili. Šta to znači? Oko bilo čega kad se budu sporili. Znači ništa nije izuzetno. Prema tome, ne znači da se treba vraćati Kur'anu i sunnetu samo ako se raziđemo po pitanjima namaza, zakirata ili imetka. Je tako? Još prije i preče od toga ako se raziđemo po pitanjima akide, vjerovanja, da se moramo vratiti na Kur'an i sunnet. Da se moramo vratiti na Kur'an i sunnet. Allah subhanahu wa ta'ala ne dira iman onome ko želi da se sudi mimo onoga sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wasallam. I ne samo da negira iman, nego ih je učinio i ob, znači okarakterisao kao munafike. Kao munafike kaže uzvišeni nakon ajeta ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم عملوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به žele da se sude kod taguta, a naređeni da učine kufr u njega, pa je ovdje žele da se sude kod taguta, a poslije toga rečenica došla, a naređenom da u njega učine kufr, znači da je ovo suđenje kod taguta vjerovanje u taguta. Jer poslije toga kaže, a naređenom da učine kufr. Šta to znači ovo ono što, oni što čine, to je ima u taguta, a naređeno im da čine kufru taguta. Vidi, ono hoće da se sude kod taguta, a naređeno im da u njega ne vjeruju. Znači da ovo što se sude kod njega, to znači da u njega vjeruju. Pa kaže nakon toga ajeta, šta je s onima koji neće da se sude, kaže, e, nakon toga, وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا I kad je bi rečeno, dođite onome što je Allah objavio, znači knjizi, Kur'anu, wa ila rasuli i poslaniku, sallallahu alaihi sallam, vidje ćeš munafike kako od tebe odvraćaju. Svi munafici od jednom skoče i od tebe odvraćaju. Što? Zato što se pozvao da se pozvao onome što je Allah s.a.v. objavio i pozvao poslaniku sallallahu alaihi sallam. I zato nije čudo da munafici crno ustanu i da od tebe odvraćaju. Kako od tebe odvraćaju? Snalaze se na razne načine. Ovo što Allah s.a.v. kaže za nisi vidio one koji tvrdi da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i prije tebe Kaže ovdje izraz tvrde, Allah subhanahu wa ta'ala ovim izrazom kaže da oni lažu. Jer ovaj izraz tvrde je za amune koristi se za onoga ko nešto tvrdi, a laže, laže ovdje. Tvrdi, tvrdi nešto lažno. Tvrdi nešto lažno. Zatim definiše šta je to god. To je od tujan, a to je prelaženje granice. Pa kogod sudi mimo onoga što, sa čim je došao Resul sallallahu alaihi sallam ili se sudi prema nečemu mimo toga on je presudio on se sudi kod taguta on se sudi kod taguta i uzeo je taguta za, sud, za sudiju znači može biti znači ili da sudi po onome što je Resul sallallahu alaihi sallam e, sudio i sa čim je došao ili da sudi ono po onome sa čim Resul sallallahu alaihi sallam nije došao ne ima treći ili sudi sa onim i po onome sa čim je Resul sallallahu alaihi sallam došao ili sudi mimo onoga sa čim je Resul sallallahu alaihi sallam došao i niko ne može izaći iz, iz ovih okvira ili je jedno stanje ili drugo. Može biti mišljavna neka, treća. Ne može biti. Ili sudi po, onom, sa čim, po onome sa čim došao Resul sallallahu i sallam ili ne sudi po tome. Pa ako sudi po onome sa čim je došao Resul sallallahu i sallam, je tako, muslimani, a ako sudi sa onim sa čim nije ili po onome sa čim nije došao Resul sallallahu i sallam, šta je on? taguti. Taguti. I zbog toga zbog toga vidimo da se zakoni ili suđenje ili zakoni dijeli samo na dvije vrste. Nema treće vrste. Allahov zakon i šerijat, islam ili tagutski zakon. Džahilijetski zakon. Znači ima Islamski zakon i džahilijetski zakon. Ne ima treći. I tako Kur'an u Kur'anu ima i samo ta dva termina. Ima Allahu zakon i ono što je Allah objavio i ima džahilijski zakon. Ne spominje se treći. I zaista danas i nikad prije nije ni postoje treći. Ima Allah zakon i onaj, i onaj drugi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala negirajući ovoj vrsti ljudi koji žele da se efehukmer džahilijet je bun, za džahilijski sud želi, znači, njihova želja za suđenje mimo Allahovog zakona je u stvari želja za, za džahilije. A onda, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala za džahilijski sud žele odgovara, efehukmer džahilijet je bun, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون a ko bolje sudi i ko je bolji sudija i ko je bolji vladar ko je bolji zakonodavac od Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima koji su ubije, ubijeđeni pa ovi koji žele da se sude ima Allahove knjige kako ih naziva i što odvraćaju od Allahove knjige i poslanike da su mnavici a ove koji smatraju da Allahov sud najbolji ومن أحسن من الله حكما a ko je bolji sudija ko bolje zakonodavac ko je bolji zakonodavac od Allaha subhanahu wa ta'ala kome li qawmin yuqinun za one, za one koji su ubije ubijeđeni pa kogod kod sebe nađe nešto u srcu neku nelagodu i neprihvatanje i odbijanje ili bilo kakvu neugodnost sprem Allahovog zakona neka zna da nije od ovih li kao mi Da zna, nek zna da nije od ovih za koje Allah stano treba kaže, a ko je voji sudija voli onom narodu koji je ubije ubijeđen. Nek zna da nije od ubijeđen. I da mu je srce bolesno od nefaka i od sumnje. Molim Allah subhanahu da nas od toga izvijeti sve. Molim Allah subhanahu da ne, pusti nikoga od nas da izađe se ovog skupa a da mu Allah stano tela grije na oprosti i sramosti ne i srce od bolesti ne Pa razli se kaže u ovom ajetu kako upućuje na dvojnost zakona, znači na dvije samo grupe zakona. I da nema poslije Allahovog zakona nikakav drugi zakon osim džarijetski zakon. <laughs> nema ništa poslije Allahovog šarijata osim džarijet, džarijet. I pogledaj kako ovaj ajet upućuje na to da onaj ko uzme neki drugi zakon, francuski, američki, bilo koji zakon, da je on od skupine džahila, Oni prvi džahilijeta, da je se svrsto u prvu skupinu džahila, htio to on ili ne htio, prihvatio to ili odbio on je džahil. Onaj prvi džahil, džahilijet. Vratio se onaj prvi džahilijet, prihvatio to ili odbio. Čak šta više, ovi koji danas uzimaju ove zakone, oni su gori od onih prvih džahilija. Jer očitije tjeraju ulaž Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu i sallaha očitiji nego prvi džahil. Kako to? Oni prvi džahili, no tako, nisu imali prije poslanika pa im je došao pa su ga odba, odbati. A ovi su bili na šerijatu pa ga ostaju. I to je očiti i go, u gore su stanjeni. Ko je, znači, od ovih koji ne sude po Allahom zakonu, ko je učinio veliki kufr, a ko mali kufr? Kaže ono što je došlo od Ibn Abbas radijallahu an, u komentaru ajeta, koji ga je? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne sudi po Allahom zakonu, oni su nevjernici. Pa je od Ibn Abbasa došlo u rivajetu od Tavusa i drugi da onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu da su kafiri da se misli da je to a, znači da, je, da onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu da je kafir ili je kafir znači u ubjeđenju i izašao ili je samo počinio dijelo kufra a nije ga to izvelo izvjere. Tako je došla predaja, je li tako? Od Ibn Abasa, šta kaže da je to kufr dune? Kufr, je li tako? Prema ovoj predaji, iako je ova predaja slava, znači od Ibn Abasa, mnogi učenjaci za ovu predaju kažu da je slava. A i sahih predaje, sahih predaje, drugi predaje od Ibn Abasa, i on kaže da je to kufr koji izvodi, znači veliki kufr, koji izvodi izvjere. Ali mi ćemo sad, znači, kao što i Ibn Qajim u onoj knjizi koju, koju imate prevedenu namaz i propis onoga koga ostavi, spominje tamo predaju Ibn Abasa da je tu kopr dune kopr znači da ne izvodi izvjere i tako dalje. Međutim, kaže tamo, ne izvodi izvjere onoga ko inače se drži propisa Islama. Šta znači ovo propisa Islama? Šarijeta, je tako? koji inače, tako ide rečenica, dobro obratite pažnju u prevodu, da ovaj propis, da, da je on ne izvod izvjeri onoga ko se inače drži Allahovi propisa, je tako? To je Allahovog zakona, inače se drži. Šta to znači? Jednom nekad presudi, je tako? Pa on navodi tu prevedu. I nemojte misliti da Ibn Qajim kaže da je općenito suđenje ima Allahovog zakona, da je to uvijek kufr do nekoga. Nikako, jer on u drugoj knjizi, Medaređu Selikin, kaže, onaj ko ne sudi po Allahovom zakonu, sahih je da on ima dva stanja. Može biti da izašu iz a i ne mora biti da izašu iz Zavisno od tog od njegovog stanja. I onda objašnjava kakva je to stanje. Jeste razumeli? Zašto je nemoguće da Ibn Qayyim kaže da je suđenje mimo Allahovog zakona općenito ili u svakom slučaju mali kup? Zašto je nemoguće? Hajde, ko će mi reći, zašto je nemoguće? Zato što on kaže da onaj postavi namaz neke da kjava. U toj svojoj knjizi, ili tako? Njegova studija se na kraju svodi da onaj postavi stavi namaz kafir, ili tako? Pa kako će biti kafir onaj postavi jedan propis? A ne biti kafir onaj postavi stavi še bio. Sada, nego je navodio predaje da je kufr dune kufr za onoga ko se inače drži drži propisa i nađite to tamo i dobro obratite pažnju na to. Dobro. Kaže prvo stanje. Prvo stanje onoga ko ne sudi po Allahovom zakonu je stanje onoga koji izašao iz vjeri. To jest da negira suđenje po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio i sa čim je došao njegov صلى الله عليه وسلم I to je poznato. Onaj ko negira bilo šta od šerijata, izašao iz vjera. I ovdje nema nikakvog spora između učenja, učenja. Znači niko oko, oko ovoga ne raspravlja. I oko toga su se svi dogovorili jer se to uklapa općenita pravila koja su svi prihvatili. Kogod da negira bilo šta, izašao je izmjeri. Kogo zanegira bilo koji osnovu vjere ili bilo koji ogranak vjere, bilo koji propis izašao je iz vjere, bilo koju riječ ili bilo šta sa čim je došao Resul sallaha ili sallam to je jasno. Drugo stanje da ne negira jel tako? Allahov sud i da ne negira da je Allah subhanahu wa ta'ala sudac i da je sud Allahov i sud njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem isti. Ali misli da je sud ili presuda nečija druga mimo Allaha i njegovog poslanika bolja. I da je zakon mimo Allahovog zakona potpuni, bolji, da su bolje stvari regulisane u nekom drugom zakonu mimo Allahovog zakona. Misleći na da ih uspuni u smislu da se pojavljuju neka nova pitanja pa da su to ovi sekularistički zakoni bolje izregulisali i tako dalje ili da to misli da je neki drugi zakon bolji pa i ovaj je kafir znači i ovo izvod izvjere ovaj kod svih kod svih ovdje nema ima razilaženja. Treći, da ne vjeruje da je neki drugi zakon bolji od Allahovog zakona. Ali misli da je to is, isto. Treba je njegov propis? On je isti kao ove prije vrste. Isto. Poistovjetuje, znači, neki tuđi zakon sa Allahovim zakona, isto izašao iz vjere. On je kafir koji je izašao iz Jer je to podrazumijeva da je postovjetio Allahovo stvorenje sa stvori, stvoriteljem. Da je postovjetio parlament i onaj koji donosi zakone sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže lejsi kaj mislihi še. Ništa njemu nije slično. Četvrto. Da ne misli da je neki zakon mimo Allahovog zakona kao Allahov zakon. Znači, ne misli da je kao. Ali smatra, znači ne misli da je isti kao Allahov zakon, ali smatra da mu je dozvoljeno da sudi mimo Allahovog zakona. Znači, kaže Allahov zakon je bolji ali on misli da je njem dozvoljen da sudim ima Allahovog zakona. Šta je sa njim? I izašao iz vjere. Izašao samo zato što misli da je dozvoljen da sudim ima Allahovog zakona. Dobro. Peto, ovo je, kaže, najveći tijel. I ovo je najveći kuk. A to je i najveći inak čovjeka a to je da iznese neki drugi zakon u cijelosti. Ovo sve prije dobre, o čem govorim? Ovo sve prije. Ove četiri vrste do sada što sam spomenuo. To je samo u jednoj presudi. U jednoj presudi kaže da, da je bolje, je tako, da je ono po čemu on presudio bolje od onog što je Allah propisao. Drugo stanje, da je ono po čemu on presudio u jednoj presudi, je tako? Odnosno negira Allahov sud prvi. Pa drugi, da je ono što je on presudio bolje od onoga što je Allah propisao. Treće, da nije bolje nego da je isto. Četvrti, da nije ni bolje ni isto, nego da mu je dozvoljeno da on ne presudi po onom što je Allah ukazao. Ovo sve presudi jednom. Ili nekad. Ili u jednom pitanju. Sve tako. Ovo je sve u jednom. Sad, kaže, a ovo zadnje, peto, je najočitiji, najveći kufr, šta da se postavi drugi zakon. Skroz drugi zakon. Da se šarijat skroz izbaci, da se stavi drugi zakon, da bude osnova, da se ljudi na njih vraćaju, da bude izvor, da bude, znači, e, račlanjen, razvrstan, e, formulisan zakon, ustav, znači, formulisan, da postoje dokumenti, da se ljudi te zakone i naše ustave obavezuju da se moraju na njih vraćati po svim pitanjima svog života. I to je najveći kup. Zato, kao što je Allahov zakon, sad se vraća na Allahovu knjigu i na sunnetu sallallahu alaihi sallam, tako su oni svoje zakone učinili da se svi vraćaju na, što, na nekoliko zakona, to je francuski, američki, britanski i drugi zakon. Ovo je zadeslo mnoge islamske države. Mnoge države muslimana, je tako? I ove sudnice su otvorene, ljudi u njih, znači u grupama, idu, sude se, ljudi se na te sudove obavezuju bez Kur'ana i sunneta. Pa kaže na kraju فَأَيُّ كُفْرٍ فَوْقَ هَذَا الْكُفْرِ Pa ima, postoji na Dunjaluku veći kufr od ovog kufra. I ima li veće poricanje, gaženje šehadeta da je Mohamed Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon ovog čina. Ima neki drugi čin kojim se očitije gazi i poreće poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Od čina da se čita njegov zakon i šerijat odvrati, pa na njegovo mjesto stavi nešto drugo. I šesto, šesto isto tako što izvodi izvire, je ono počem sude to kod nas Znači nije toliko zastupljeno, ali je na drugim stranama počne sude neke vođe e, plemena po običajima i tako dalje. Iako i kod nas nekad može da onaj ko, ko ima neki uvrijeđen običaj da ga stavi ispred šerijata pa da ga to izvede izvije izvjen, je tako? Da se običajni zakon stavi umjesto šerijata. I ja sam ovdje jedan primjer iznosio uz Ramazan čovjek hoće da se oženi. I ima tamo običaj, sa kažu običaj? Da se ne treba ženiti između Bajrama. Je li tako? I šta će on misli, misli da se ne oženi između Bajrama, oženi se uz Ramazan i napravi svadbu upo bijela dana muziku, ljudi jedu, piju i tako. Uvijek i ljudi gledaju. Šta je ovdje sad stavio? Taj običaj ispred Allahovog zakona. Običaj je morao ispoštovati, jer je to svetinja, ne smiješ nikako ženiti između Bajrama. A Ramazanski dan i svetost posta se može pogaziti ko Šta je ovo? Vidite, kufr i otpadništvo. Ridda je tako i prije toga bio mislim. Dobro. Ovo je šest. E, ostalo je još da objasnimo šta je to kufr ne kufr. Kad onaj ko presudi mimo Allahovog zakona ne izlazi iz vjeri. Zašto obavezno kažemo onaj ko presudi? Zato što nikad onaj ko sudi mimo Allahovog zakona nije da nije izišao iz vjeri. Kogod sudi mimo Allahovog zakona, on je u svakom slučaju izišao iz vjeri. Ali onaj ko presudi, Jer onaj ko sudi, znači stalno sudi, tako? Ali onaj ko presudi, beslosi. Nekad presudi. Svatate? E, onaj ko presudi kad nije izašao iz jedna. Druga vrsta kaže, onaj ko ne e, presudi mimo Allahovog zakona, a ne izađe iz vjeri, kao što spominje e, u tefsiru Ibn Abbas radijallahu anhu, po riječima Vavel lem jaku bi manzel Allah pa urajke mul kafirun ko ne presudi po Allahovom zakonu, ko ne sudi po Allahovom zakonu, oni su kafiri, kaže to je kufr dune kufr, to je mali kufr. I kaže u drugoj predaji, nije to kufr na koji vi mislite. Misleći, znači, nije kufr koji izvodi izvjer. To je, kaže, situacija onoga koga ponese iz pravca. Pa presudi u jednom slučaju mimo Allahovog zakona vjerujući da je Allahov zakon istin, a da je ono što je on presudio batil i vjerujući da je on grešnik. Vjerujući da je on grešnik i da nije postupio prema uputi Allaha subhanahu wa ta'ala. E ovo je sad, ako ga ne izvodi iz i iako ovakav nije izašao iz dođe mu kaže zbog strasti. Kako može biti zbog strasti? Može biti, dođe neko, o ja sam kabir dođe neko sa kim ja nisam u dobrim odnosima. I sad je nešto učinio, a ja gledam da ga natovarim što? Što više. Ili dođe neko sa kim sam u dobrim odnosu. I sad mu presudim <clears throat> da ga oslobodim nekako, da zaobiđe njega kasno. Ili dođe neko pa me potpla, potpla. I to je. I u tim situacijama presudi i samo jednom presudi. Samo u jednom slučaju. slučaju presudi, a zna da to nije po Allahovom zakonu. E takav, kaže, iako nije izašao izvjeri, pa njegov grijeh je veći od svih velikih grijeha. Iako nije izašao izvjeri, veći od svih velikih grijeha, veći od pijenja alkohola, od krađe, od krive zakljetve, od vinaluka, od svega je veći. Takav kadija je veći grešnik od svih ovih velikih grijeha. Kao i drugi grijesi koji je Allah subhanahu wa ta'ala ili poslanik sallallahu nazvao kufrom, veći su od ovih ostalih velikih grijeha, veći su od grijeha koji Allah subhanahu wa ta'ala nije nazvao kufrom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da okupi muslimane oko da se sude po Allahovoj knjizi, da se pokore Allahovom zakonu, da budu zadovoljni sa Allahom gospodarom i Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom, što znači da budu zadovoljni sa Allahovim zakonom i sunnetom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala je moćan da primi naše dole. Kaže kakav je propis države koja sudi po sekularističkom ustavu i zakonu Pitanje, da li je obavezna hidra? Da li je obavezna hidra? iz zemlje u kojoj žive muslimani, a u kojoj se sudi po sekularističkom zakonu? Odgovor. Zemlja u kojoj se sudi po sekularističkim zakonima nije islamska zemlja obavezno je hijra iz njih. Isto tako, kada se sudi, znači po glavnom zakonu, ali se pojavi idolatrija, bez onih koji ne, negiraju i osporavaju, niti oni koji mijenjaju stanje. Znači nešto u kojem se namnoži idolatrija, šir, fisk, grijesi, bez onih koji to osporavaju i sprečavaju, kaže obavezno je hijđu činiti iz takve zemlje. Ovo je za hijđu činiti. Šta mislite iz zemlje u kojoj u kojoj se na svaki odade dosuzuje možda, ne znam ja, preti reći, na džambo reklamama reklamira kamata, zinalog, alkohol i na kojima se reklamira širk, ajva crca na koji šta mislite, kakav je propis takve žene? Kaže obavezna hijra. Pa je kuhr, zemlja se smatra kafirskom, kako? Kad se proširi i pojavi kufr, to je zemlja kufr. A ako se dogodi da ponekad se sudi ima Allahovog zakona, neko presudi, ili se nalaze neka djela kufra u malim količinama. Ali ne čini se to javno i ne može niko sa tim izaći javno. Je li tako? To je onda islamska država. Kad je islamska država? Ima i islamskoj državi kufra, ima. Ima, ali ne može niko to da javno čini i da ima ustanove koje to na tome obstoje javno. Tako, e to je onda islamska država. Možda se svesti na kraju kaže da oni koji sude po, po ovim zakonima e, sekularički, da oni kažu mi vjeruju da je to onaj neispravno. Mi vjerujem da je to neispravno, da je Allahov zakon ispravan. Kaže, to nema nikakvog utjecaja na njihov propis. Nego je to formalno uklanjanje šerijata. I dokidanja Allahovog zakona formalno. Makar on je rekla Allahu zakon je bolje, ali što ste ga onda dokinu. To nema nikakvog utjecaja na njegov propis. Jer to je isto kao kad bi neko rekao ja obožavam kipove i klanjam se idolima, a smatram da su oni lažni. Šta bi mu to pomoći? Bi niko rekao, e, ti nisi mušnik. E, <laughs> bio bi mušnik kod svih. Bez obzira šta on rekao. Bitno je šta radi. Šta radi, klanja se idolima, makar rekao ovi idoli ništa, nikakve koriste od nje nema. Jel tako? Ali se njima klanja, bio bi mučnik kod svi. I zato na kraju dodaje, ako je u mogućnosti čovjek iz ovakvih zemalja da učini hidru, obavezno je da, da učini hidru. A danas se postavlja pitanje, dobro, a gdje ćemo onda Zato, znači, ova petva govori, ova je petva iz nekog drugog vremena kad se mogla i imala gdje Isra učiniti. Sme razumeli? Ovo je petva iz vremena kad se mogla i imala gdje Hidra učiniti. Upisana, upitana je stalna komisija za fetve, pitanje broj taj i taj, da vam čitam pitanje. Mi živimo pod vladom koja nije islamska. I ona ne sudi, ona sudi po znači sekularističkom zakonu. Da li mi smijemo pred ovakvom vlašću dizati svoje parnice? Da li smijemo pred ovakvom vlašću dizati svoje parnice? Kaže, alhamdulillah, wahdahu wa salatu wa salam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kratak odgovor. لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة nije dozvoljeno muslimanu da traži suda pred vlašću koja nije islamska. I citira se aj, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, on je kafir. وَهَذَا وَادِحًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ I ovo je jasno, hvala Allah. Ne ima više. završena fetva, stalna komisija, šeje Abdulaziz ibn Abdullah bin Baz i članovi, znači, Abdurazak Akifi Abdullah ibn Gudajan, Abdullah ibn Koud. Kaže šejih Abdulaziz bin Baz, rahmatullahi alaih, negirajući arapski nacionalizam. E sad ovdje u pitanju negirajući arapski nacionalizam, Ima li kakve razlike između arapskog i bosanskog nacionalizma? Ne. E, on negira arapski nacionalizam. Kaže, četvrti, znači, e, četvrti već kao četvrto obiđenje po kojem taj arapski nacionalizam ne može nikako i ne smije biti. Odnosno, četvrti način dokazivanja da je taj arapski nacionalizam batir. Da je batir. Kaže, onaj ko poziva tom arabskom nacionalizmu i poziva i misli da će ljude oko toga okupiti, mora odbaciti Allahov zakon. Zašto? Zato što nacionalisti Arapi, znači, neki od njih su muslimani, a neki su nemuslimani koji nisu zadovoljni sa šarijetom. Ima Arapa koji su krštani, tako? I oni nipošto neće prihvatiti šarijet, tu. Pa da oni dolaze ponizno da daju dižu. Zašto je to prihvatiti? A ti želiš da opis naciju sa svim. Kaže, oni će odbaciti to. Pa onaj ko želi da okupi Arape, mora će radi tog jedinstva Arapa šta mora prvo žrtvovati? vjeru. Prvo mora islam. I zakon prije svega šerijat mora zikr. Ne mora vjeru u smislu vjere koja se svodi na džamiju. To će tolerisati oni ostali nemuslimani. Ali zakon, šerijat mora odmah baciti. Kaže, zato vođe, nacionalisti kaže, moraju odbaciti zakone, moraju prihvatiti moraju prihvatiti sekularističke zakone i postaviti ih umjesto zakona Korana i Sunneta. Da bi to nacionalističko društvo funkcioni, funkcionisalo. Šta vi mislite za ove koji govore o bošnjačkom jedinstvu? Ima li drugog načina da se bošnjaci okupe i da budu kao nešto jedinstveni? Osim da se šerijet zabora, zaboravi, da se ne spominje nikako. Prema tome ko hoće tako jedinstvo, on zapravo poziva u ostavljanje šarijet. šerijeta. Jeste razumili se? E, ovo što nas optužuju za razjedinjavanje, izazivanje nejedinstva i tako dalje, to je sve istina, tako? Mi stvarno pravimo razvoj između čega? Vjernika i nevjernika. I ne želimo nikakvo jedinstvo sa nevjernicima i mušicima. I oni bošnjaci koji neće Allahove vjere i šerijata, mi sa njima stvarno nikako ne želimo biti jedin, jedinstveni, ne možemo biti jedinstveni sa njima ni oko čega. Jer su to dva različita svijeta. Ono što je kod nas ponos, i dika. I da znači, ću ti živiš i umiriš. Je tako? Šerijat i vjera. Je tako? Ono sa čim ti sretan, uzrećio i sebi i porodic od pridržavanja vjere, propisa, sunneta, držanja sunneta, izgleda i tako dalje, da sa ženom koja je pokrivena prođe, što tebi ponos. Šta je ovim bošnjacima? Oni kažu kako vas nije sramota da hodate takvih konaka. A žene su vam bakače. Kako? Zar ne kažu tako? I kažu kako vas nije stid? Kako se ne stidite sa nekim ženama i vi takvi da hodate? Svataj, to su dva različita svijeta. Kako jedinstvo između ova dva svijeta može postojati? Ti uživaš i sretan si u tom. I zato živiš i umiriš. A njemu je to odvratno i kako te nije stid. A ti njemu kažeš kako te nije stid žena si gola i čer. A on te kaže kako te nije stid žena si pokrivena. I to zna svijeta, ne mi je kako. Koje je pismo tu može postati? Ti njega sramiš, on tebe srami. Vidiš da se to nikakve veze ova noća nema. Oko čega će se oni ujediniti? Prema tome, to je taj arapski nacionalizam. Mnogi od njih otvoreno kažu da neće šerijeta i da je nemoguće ostvariti arapski nacionalizam, arapsko nacionalno jedinstvo osim ostavljanjem šerijeta, a to je jasni kufr i goli ride. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Tako ni tvojega gospodara neće vjerovat dok da tebe ono, ne uzmu za sudiju za ono oko čega se spore, a zatim ne nađu malo te gobe zbog onoga što je presudio i dok se potpuno ne prevede. I zaista ovaj ajet, nemamo vremena, ali moram spomenuti sljedeći ajet. Mnogi kad govore o ovom ajetu, da se mora suditi, da se mora potpuno predati, jest, ali sad vrijeme, mjesto, ne raste ovdje kod nas palme, nema kod nas kamila, izgovori, tegoba, situacija, ne svataš ti ova kretanja, politika i tako dalje. Svima njima je odgovor sljedeći ajet. Poslije ovog ajeta u suri Nisa, čitajte ovaj ajet i sljedeći ajet. Kaže, ولو أنا كتبنا عليهم أن اكتب أنفسكم ويخرجوا من دياركم kad vi njima propisali pobijte se i izađite iz svojih domova, napustite svoje zavišaje, ma fa'aluhu ila qalilu minhum. Malo bi njih to uradilo. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به a kad bi uradili ono što im se savjeti, šta to, da se probiju i da izađu iz svojih zavičaja. Kad bi uradili ono što im se savjeti, lakana hajra lahum, to bi bilo bolje za njih. وأشد تثبيتا i bili bi poslije toga čvrt, čvršći. Prema tome ne postavlja puno pitanja. Pokori se, bit će ti bolje i bit ćeš čvrt, čvršći. Izvrši, izvrši, pa ćeš ti biti bolje, lekana tajda lahom, i bit ćeš čvrsti, čvršći, u ašedde تثبيتا sljedeći ajet ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون pa kaže na kraju i sa ovim ćemo večeras završiti za Allahovu pomoć svaka država koja ne sudi po Allahovom zakonu i nije pokorna Allahovom sudu ona je džahilijetska, kafirska, nepravedna, fasička država po tekstu ovih ajeta. Znate što znači po tekstu ovih ajeta? Znači da ovi ajeti direktno govore i upućuju na to da je to kafirska država. Nije nikakvim općenitim izrazom, niti e, analogijom nekom, ili kijasom, ili... Ne, ne, nego nas, tekstom ovih ajeta je ova država kafirska. Obaveza je muslimanima da je mrzi i da joj budu neprijateljski prema njoj raspoloženi. Haram je da je vole i da joj budu odani, lojalni. Sve dok ne povjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog i njegov šarijet kaže uzvišeni kad kana zlako uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu imate uzor u Ibrahimu zašto uzor uzor za kojim se obaveza povesti tako I kalu li qawmin kad kažu svome narodu kad je rekao svome narodu inna mura'a'u minkum mi se vas odričemo. Wa mima ta'buduna min dunillah. I svega onoga što vi obožavate mimo Allaha, kefarna bikum kufr smo učinili, uveda bejnana u bejnukum ul'adava, između nas i vas je neprijateljstvo, wal bagda i mržnje, ebeden, zauvijek hatta tu'minu billahi vahda. Sve dok ne povjerite u jednog Allah. Sve dok ne povjerite u jednog Allah. I ovo je ono što je obaveza da svako od nas zna i da zna šta je koji čin, iako ponekad u našim očima mnoge stvari gledaju bezazno. A vi znate za ovu našu omladinu kada se privatila vjeri, da često sjedi pored ekrana i navija za za tim državni svjetsko prvenstvo se obavezno mora proprat i tako dalje a to su sve oblici čega? Lojalnosti, državanja, ljubavi. Prema čemu? Prema simbolima te države. A, prema ekipi te države. Prema džahilijetu te države. Eto, prema tome. Prema kufru te države. Naklonost, ljubavi, srdačnost, otvorenost prema Prema svemu tome molim Allah subhanahu ta'ala da nas od svega toga saču. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti na tevhidu i da nas sačuva od širka. Druga, znači ne negira, ali, šta smo rekli, smatra da je njegov sud koji je presudio bolji od Allaha. tamo. Rekao ovo, čuli malo Allah subhanahu wa ta'ala da ne oprosti ono što sam pogriješio. Istina je da Allah subhanahu wa ta'ala molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini da otvori naša srca za istinu molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da snage da tu istinu slijedimo i da je nosimo ma šta nas na tom putu zadesu naš nas na tom putu zavisi. I molim Allah Subhanahu da nam srce ispuni hrabrost, da se ne bojimo onoga što nas na ovom putu zavisi. Molim Allah Subhanahu ta'ala da primi od nas i da nas učini od onih koji će njegovu vjeru utjezati i koji će se za njegovu vjeru žrtovati i da od nas primi našu žrtvu kad se žrtvujemo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari različitost u osobnim trenutku. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne naš braćnu žrtvu koji se vada na Allahom putu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu da snage da istijedimo, da nam pokaže glasove da snage da se da klonimo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas jedimo da muslim, da zbližimo naše srce. da nas u zemlju čuva za sve za njim sirate. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da poženi narođenje i podane mu poguda na uvesti. فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أن وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل